Kau kata kau nampak aku tengok dari jauh kau rasa terganggu Aku kata aku tak berani mengejar apa yang aku mahu Kau kata kau tak percaya aku boleh buat kau tunggu macam tu Aku ingat masa aku jatuh cinta denganmu Macam mana dalam banyak orang hanya memberi tenaga Diamond star, dinner dates Masuk cinema, bawa take away Masa tu, masa bersama lebih Beraga daripada harga duit Memandu lebuh raya ke arah utara Dia nak bawa aku jumpa keluarga Leganya bila aku diterima Kalau ada jam pagi raya pun tak apa Ada banyak yang aku nak ceritakan Ada bayang soalan dan perasaan Hanya kau yang akan faham Boleh tak kita mulai dari mula Kau kata kau nampak aku tengok dari jauh Kau rasa terganggu Aku kata aku tak berani mengejar apa yang aku mahu Kau kata kau tak percaya aku boleh buat kau tunggu macam tu Aku ingat masa aku jatuh cinta denganmu Aku ingat masa aku jatuh cinta denganmu Aku ingat masa aku jatuh cinta denganmu Beberapa tahun kemudian bila kita mula mengejar impian Aku mula sibuk dengan tugas sang kerja Sementara kau pula sibuk dengan uni final year Bila kita bersama perasaannya tak sama Dulu senang tapi sekarang macam nak kena paksa Tiba hari kita dua terima kenyataan Berputus tu kali terakhir kita berdepan Kau masih kelihatan seperti kali pertama kita bertemu Kau telah buat keputusan yang baik dengan hidup yang baru Wajah tiga-tiga cahaya matamu serupa denganmu dia anggur, dia setuju dan kata padaku Ada banyak yang aku nak ceritakan Ada banyak soalan dan perasaan Hanya kau yang akan faham boleh tak kita mulai dari mula Kau kata kau nampak aku tengok dari jauh kau rasa terganggu Aku kata aku tak berani mengejar apa yang aku mahu Kau kata kau tak percaya aku boleh buat kau tunggu macam tu Aku ingat masa aku jatuh cinta denganmu Aku ingat masa aku jatuh cinta denganmu Aku ingat masa aku jatuh cinta denganmu